Bai, eh, aurten justuz eh, eh, landu dugu Frantsesez da, edo eskolaz penibilitatea, erran nahi du, uh, uh, nahi genuen uh, estudiatu, nola gure langileak ari dira beren uh, lanpostuetan, ze gauza uh, alziren, edo lana erresteko, edo obekio antolatzeko, edo, edo beste uh, organizazione bat ere uh, asmatzeko. Sofrimendua ia pixkat? Ere, sofrimendua, eta gero atxikitzeko ere langilea gutxiago beren uh, lan postuan. Horreta lasteko zenbat eh, kide ziste horrein ustartun? Ustartun badira behar ogoita sortzi kide, eh, entrepresak gira ogoita amar. Euh, orra, badira dira be, euh, eskualeriko entrepresak, uh, moskina guzietan, bada charkuterian, gaznan, ogian, biskotxan, uh, arnoan, denetaik badugu uh, gure, gure elkartean. Bidez erriko uh, ogia, aragia, eta zertan dira gaur egun horiek? Be, horiek be, garatzen dira, beti, beti garatzen dira, hori uh, montatu ginen bi, bi filiar horiek erriko euh, erriko ogia eta erriko aragia. Uh, erriko gaur badira irurogoi uh, eh, ogitegi eta hori sorpresa hona da, zen eta astapenean eh, asigira uh, ogoi eta ogoi eta amarrak artean. Eta beste ogoi eta amarrak asik beren baitaz dindira. Ez gira izan txeka, dindira, duan, oartu dira, ba, zerbait egiteko, emengo irinaikin, emengo gia ere eta eh, eta kontsumitzaileak eh, galde egiten zutela horako mozkinak. Eta eriko harragia ere beste helburua zuen ere e, eh, laborerien zat e, sosgiago biltzia, beren abereak obekio zainduz eta eta geiza aziz, eta gero hemen saldu harragia. Eta hor bergin nuen bai laborariak, bergin etien iltegiak, eta bergin ere e, magasinak edo magasin handiak edo buxerak edo, bon, edo zoin uh, magasinak. Gaur egun zuen bat da, behar eta nuzumen saltegi handi edo magasin handietan eh, zuen produktuak agerian ematea. Hori izaiten da alda, uh, eh, baina helburua da ere izaitia edo zoin uh, dendetan, uh, dendatipietan ere, zen eta usu denda handietan gira, ere, gira ere batutan estakuru bat. Erraiten dute emengo mozkinak saltzen dituztela, Eta badute, bon, parte tipi bat, baina gero eh, aldiz eh, hemengo aktoreek, hemen, eh, hemengo, dendak, buser tipiak ere, nahi dute beren belizitasuna erakutsi eta hemengo uh, moskinak ere salduz. Ez da erresago salduko, zon iduriko lako handietan? Erresago, baina uh, presioa ere apaltzen dute, ere uh, orduan, bon, batzutan ontsada volumen batzuen egiteko, baina berda horreka eh, uh, bat atxiki, ene ustez, uh, zira, holtze guziak ezari behar, uh, <laughs> saski berian. Gero ari begira, piskat alduen urte ari begira ere, zakit ze, duzuen buruan, ze kintze egiteko eramateko asmoa duzuen, Hortu gira nahi genuela euh, landu oino euh, be langileen euh, ongi zaitia eta le ressources humaines erraiten den bezala, nola antolatu zure entrepresan, nola deskribatu ere lan postuak eta gehiago organizatu horri buruz. Langiler erakusteko egiazko lan postuak beren lanan ere obekitzen dutela eta mhm. egoiten aldira ere luzaz gure entrepresetan. Zenta gure enpresak ari dira handitzen Bai, Bai, bai, gure entrepresak egin dira eh, be hori da gure mozkinen eh, kalitatearen arabera eta eh, maiten du gerorako itxaropen ona.